Draga i poštovana braćo, mi se nalazimo danas u vremenu koji je daleko bolji u odnosu na ono vrijeme prije ratnog. i ne mogu se neke stvari porediti jer se nije moglo zamisliti da prije rata, odnosno nije se moglo zamisliti prije rata da će se ovolike džamije izgraditi. I uprkos tome te džamije, pa makar i na džumi napuniti, nije se moglo zamisliti prije rata da će ovoliki broj omladinaca popuniti ove džamije. Niti se je moglo zamisliti da će ovoliki broj naših sestara se pokriti islamskim pokrivanjem onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Niti se je moglo zamisliti da će se veliki broj isto tako starijih ljudi okrenuti potpuno vjere i prioritet samo vjera. Međutim, ono što čovjek i što musliman ne smije da bude zadovoljan <clears throat> potpunim zadovoljstvom dok ne bude Allahova vjera potpuno zaživjela i dok ne, bude, ne budu potpuno muslimani ušli u vjeru i dok im potpuno ne bude namaz svet. Da svi oni naše komšije isto tako dođu ovdje u džamiju ili na bilo koje drugo mjesto u džamijama i da naše komšinice i naša omladina i da naša rodbina isto tako upražnjavaju tu vjeru kako smo mi je danas razumjeli. Jer nema sumnje apsolutno da način na koji smo mi danas, ova omladina i današnji ljudi koji su shvatili vjeru, koji su redovno u džamijama, nema sumnje da je istina. Jer mi se vraćamo na Kur'an i vraćamo se na sunnet. I to je, vjera upravo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je objavio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Kur'an, a on ga je živio svojim životom i upitana je Aisha radijallahu ta'ala anha o moralu poslanika sallallahu alaihi wa o načinu njegovog života, pa je rekla, on je Kur'an koji hodi. On je živi primjer Kur'ana koji zemljom hodi. Što znači da je sunnet Allahovog poslanika objasnio Kur'an. I način na koji mi danas upražnjavamo vjeru, pogotovo oni, da kažemo, posliratni muslimani, jer je poslije rata otvorilo se mnogo stvari, ono što su prije, <clears throat> prije prijašnji sistem koji je, da kažemo, krio od muslimana, mi dobro znamo da nije bilo literature islamske prije rata ovoliko koliko je danas ima. I nije se o islamu pisalo, niti se čitalo, niti se pričalo onoliko koliko se danas priča ovih dana, odnosno poslije rata neposredno i do dana današnjeg. I to je dokaz da je ova <clears throat> demokratija koja je zapadna demokratija dobro došla muslimanima i danas muslimani mogu da otvore knjige, mogu da dođu do literature. Ovi stariji dobro pamte da je u onom sistemu, da bi se našao ili kupio prevod Kur'ana, da bi čovjek musliman, bošnjak, znao šta je Allah u Kur'anu objavio i šta traži od umeta, morao je Haman pripremiti jednu kravu, pa da kupi taj Kur'an s prevodom. Ovi stariji to dobro znaju kako je to bilo. Šta je to <clears throat> razlog? Čemu je to vodilo? Vodilo je da muslimani jednostavno se odvoje od vjere. I to je se uspjelo u velikom u velikom, da kažemo, procentu. Međutim, Allah je subhanahu wa ta'ala htio hajrovom umetu, pa je poslao rat koji je bio djelimično kazna ovom narodu, a djelimično je bio rahmet hm, kako bi ovaj narod se vratio, vratio Allah subhanahu wa ta'ala. I upravo se vratilo mnogo omladine. Mnogo se, da kažemo, starijih ljudi vratilo potpuno vjeru. I ne igraju se sa namazom, koji je stup vjere, i za koji će Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu ga svakog čovjeka <clears throat> prvo upitati. Kaže <clears throat> Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam أول ما يسأل عبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلحت أعماله كله وإذا فسد kullu, ovaj hadis bilježi, bilježi Tirmizija, a kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Prvu stvar za koju će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste namaz. I ako njegov namaz bude ispravan i ostala će djela biti ispravna. A ako ne bude primljen namaz i ne bude ispravan namaz i ostala djela neće biti primljena. Zašto <clears throat> današnji imami najviše upozoravaju ljude na namaz? I vi ste često puta čuli ovaj ajet, odnosno ajete koji govore na temu namaza i hadise koji govore na temu namaza, i upravo iz ovog razloga što će čovjek prvo biti pitan na sudnjem danu. A jedan od velikih isto razloga jeste, kaže Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tenha fahša i wal munker. Vi dobro znate govor Allah subhanahu wa ta'ala kojeg ste puno puta čuli, doista, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, doista namaz čovjeka odvraća od loših i nevaljalih dijela. I uistinu je tako. Vi ćete vidjeti ljudi koji su redovno na, na namazu. Nisu oni skloni ni krađi, nisu oni skloni ni, laži, nisu oni skloni ni zinaluku, prostituiranju, niti su oni skloni nekim velikim porocima ili velikim grijesima u islamu. Zbog čega? Upravo zbog ovoga što Allah subhanahu wa ta'ala kaže inne salate ten anil fahšaj munker. Doista namaz čovjeka odvraća od loših dijela. I vjerujte, današnja <clears throat> uloga svakog muslimana mora da bude da ono što je shvatio da prenese, da kažemo, u svome okruženju, svojoj rodbini i svojim, <clears throat> da kažemo, prijateljima i bližoj i daljnoj rodbini i svojim komšijama. Šta je shvatio svaki musliman? Šta mora da shvati? Mora da shvati da je namaz stup vjeri i da ne smije se igrati sa namazom. I on je obavezan da prenese to na, na druge ljude. Kako je obavezan da, da prenese? Mi muslimani ako ne budemo shvatili, odnosno oni muslimani koji su shvatili vjeru, da su oni obavezni da prenesu emanet koji su oni ponijeli. Jer na sudnjem danu će će <clears throat> se ljudi kačati za vratove naše, reće gospodaru, zašto me on nije upozorio? Najveće upozorenje jeste djelo čovjeka. Da čovjek ono što radi u svome, što je shvatio i što je naučio od Islama, da u praksi primijeni to je dava. I svaki je musliman dužan da prenese i da bude daja, da bude onaj koji će prenijeti onaj je ponio. Međutim, nije svaki musliman dužan da slučava druge ljude. Imaju da kažemo ljudi koji su se specijalizirali da podučavaju. I zato se, moramo mi muslimani shvatiti da ima razlike između daveta i talima. Obično muslimani kažu ja nisam odgovoran, nisam pozvan da pozivam ljude u vjeru. Boga bi jesi, svaki je musliman odgovoran da poziva ljude u vjeru. Jer sa svojim primjerom ćete pozivati ljude u vjeru. Ne smijete se igrati s onim što ste naučili i da i znate da Allah subhanahu wa ta'ala traži od vas. Da poslanik sallallahu alaihi wa sallam traži od vas. Ne smijete se sa tim igrati. I ako budete živjeli islam, vi ste onda, da kažemo, u funkciji daje, u funkciji onoga koji prenosi vjeru. A ljudi ako pitaju nešto što čovjek ne zna, to se prebaci na onoga koji je učio, koji je učio te, da kažem, islamske nauke, koji se specijalizirao znači za islamske nauke i na njega ćeš prebaciti. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun." Pitajte učenje ako vi ne znate. Mi smo pričali i spomenuo sam znači, razlike od prije rata i današnje, današnje znači, razlike, koliko su tu ogromne oscilacije, koliko su ogromne razlike na pozitivnom. Međutim, musliman se ne smije zadovoljiti. Mi moramo težiti znači, sve boljem i boljem znači, onaj stanju muslimana. Međutim, koji vama isto opšte poznat, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala in Allah la yugayiru ma bi kaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. Ovaj ajet, kako mi da razumijemo ovaj ajet? Šta treba da mi promijenimo kako bi Allah subhanahu promijenio znači naše stanje? Način ili polazna tačka odakle čovjek mora da mijenja svoje stanje kako bi Allah promijenio znači sveopće stanje ili opšte, stanje jeste upravo ajet koji govori ja ladina amenu ku enfusekum nara. Ne sumnjam da ste i ovaj ajet sto puta i više možda čuli. Ovi koji vjerujete, Allah subhanahu wa proziva vjernike Ovi koji vjerujete, u enfusekum u nara, čuvajte sebe, pa onda svoje porodice od, od vatri. Na koji način čovjek čuva sebe od vatri? Čuvat ćeš se, brate dragi, od vatre ako budeš čuvao Allahove granice. Čuvat ćeš se od vatre ako budeš čuvao granice koje je poslanik sallallahu alaihi sallam objasnio u časnom sunnetu. U ahlikum nara i svoje porodice od vatre, i svoje žene, i svoje i svoju djecu od vatre. Isto tako ako budeš naređivao svojoj porodici namaz, ako budeš naređivao ono što je Allah naredio i njegov poslanik i zabranjivao ono što je i njegov poslanik zabranio, porod, svoju porodicu od vatre. A mi dobro znamo, Abdullah ibn Omer prenosi hadis koji <clears throat> gdje kaže Allahov poslanik kullukum ra'in kullukum Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado. I nastavlja dalje, kaže, imam je pastir i bit će pitan za svoje stado, odnosno vođa je pastir i bit će pitan za svoje stado, za svoje podanike. Kaže, čovjek je pastir u svojoj kući i bit će pitan za svoje stado, njegovo je stado žena i njegova djeca. Žena je pastirica u svojoj porodici i bit će pitana za svoje stado, ona je njeno je stado djeca. Kaže, rob je pastir u, imenu svoga gospodara, svoga robovlasnika i bit će pitan za to stado, odnosno bit će pitan za njegov imetak. Međutim, ono što je bitna stvar, <clears throat> da se napomene, muškarci kako je Allah subhanahu stvorio, oni su skrbnici. I oni nemaju vremena puno da oni odgajaju djecu. Zbog čega oni su uglavnom da li od tih 24 sata, ako 8 spavaju, 8 su haman na, poslu i dok dođu kući, dok, se malo odmore, haman su sa djecom, oni koji su blizu kuće, možda 2 ili 3 sata onaj, da odvoje za djecu. I opet nemaju možda sabora i nemaju možda snage toliko da odgajaju djecu. Međutim, e, mjesto ili da kažemo najvažniji faktor od odgoja naše djece, jer na taj način se mijenja stanje koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna Allahe la yugayiru ma bi kaumen hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. Znači, na koji način mi da promijenimo stanje, kako da mi promijenimo, promijenimo naše vođe? Kako da mi promijenimo naše društvo? Upravo ovaj, da kažemo hadis, gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado. Žena je pastirica u svojoj kući biće pitana za svoje stado. Žena je taj glavni faktor koji odgaja, da kažemo, društvo, koji odgaja, da kažemo, naše vođe. Ne znam koliko ste upoznati da većina islamskih onaj uleme islamskih učenjaka, velikana islama, nije, nisu ih odgojili njihovi očevi. Ne zaboravite da su, ih odgojili njihove majke. Međutim, naše te majke, tih generacija su imale dovoljno prostora od svojih muževa su bile isto tako potpomognute da one mogu odgojiti znači, tu generaciju. Jer društvo koje danas možda nije kako bi mi možda voljeli, nije znači na tom nivou zadovoljavajuće. Međutim, to čine pojedinci, to društvo čine naše djeca. I nemojte zaboravite, društvo će se promijeniti onda kad se naše kuće promijene, kad se naša djeca promijene. Međutim, ko odgaja djecu? Odgaja upravo žene. Koja je ne, neispravna i neislamska teza u našem društvu jeste, ne provlači se, ljudi se takmiče obično, ko će biti naša ženi, kako bi svoju muškost pokazao dobar muškarac, kako on čvrsti, jak muškarac, pa lupa, pa šamarom ženu pukne, pa znači ženi otežava i na, na svakojaki način. Međutim, to je sve neislamsko, zbog čega je, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu kojeg bilježi Enes ibn Malik, kaže Enes ibn Malik, upitan je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ko je najpotpunijeg imana, ko je najbolje vjere, ko je najpotpunije vjere, pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najpotpunije vjere onaj koji je najbolji prema svojoj porodici. Ovdje konkretno prema svojoj ženi i prema svojoj djeci. I danas pričamo o ženi, koliko treba ženu da kažemo pomoći kako bi ona na najlakši i najbolji način odgojila djecu. Jer ta djeca su članovi ovoga društva a to društvo ako bude dobro, bit će, nam dobre i vođe. I bit će dobra i država. I Allah će popraviti stanje na ovaj način da se znači, naše porodice popravi. I upravo Allah kaže subhanahu wa ta'ala Ja juhe ledina amenu kujem fuse Ovi koji vjerujete čuvajte sebe i svoje porodice od vatri. Na koji način čuvati svoje porodice od vatre? Upravo na ovaj način da mi ženama pomognemo kako bi one odgojile na najbolji način našu djecu. Što se tiče prava žena u islamu je puno tih prava Međutim, muškarci često puta rove i traže prava muškaraca naspram žena. <clears throat> I nerijetko mi pročitamo i tražimo one hadise koji govore na temu žena, kako je Allah, poslanik sallallahu alejhi kaže kada bi mogao narediti nekome seždu da učini, naredio bi ženi da učini svome mužu. <clears throat> Od nje, od prava, znači muža koji ima i koji mu Allah dao subhanahu wa ta'ala naspram njegove žene. I mi smo to često puta čuli. Međutim, jedno se pitanje postavlja koja su prava žena naspram njihovih muževa. A ne bi puno duljio, ja ću se ograničiti na riječ jednog od alima koji je živio negdje u četvrtom vijeku, Nasr ibn Muhammed Semarkandi, <clears throat> kaže, žena ima pet prava kod svoga muža. Jedno od tih prava jeste <clears throat> da kaže da je njeno pravo da ona ima svoju intimu, znači za ograđenu, da je niko ne vidi. To jeste ima pravo na svoju sobu da u njoj, znači tu intimu sa svojim mužem i sa svojom djecom, znači da je niko ne vidi od tih ukućana koji žive, ako žive znači zajedno u svojoj kući. I to pravo se obično onaj, <clears throat> ono izvedeno iz eh, života Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi dobro znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za svaku svoju suprugu imao posebnu sobu. To je pravo, znači kažu ulema da je to najmanje pravo znači što se tiče stana, što se tiče žena muslimanki, znači da imaju svoju sobu. A druga stvar koja je, isto, koja je potpora ovome <clears throat> prvom pravu jeste kad je jedna od žena sahabiki pitala Allahog poslanika sallallahu alaihi wa da li, je, <clears throat> da li ću klanjati u tvome mešćidu ili ću, je namaz u tvome mešćidu vrijedniji od namaza u mojoj kući ili drugom mešćidu. Kaže Allahog poslanik sallallahu alaihi wa kaže namaz u tvome mešćidu odnosno u do tvoga naselja je bolji od namaza u mome meštidu. Ovo se obraća ženama. Za razliku od muškaraca, mi dobro znamo, mi muškarci smo obavezni da klanjamo u džematu ako nam je kuća blizu džamije. Ne samo da je propisano da, da trebamo, nego moramo klanjati. Jer kaže Lavo poslanik sa kaže, <clears throat> naložio, naredio bi, kaže da nekome zamijeni, kaže, u džematu, pa bi ja sa grupom ashaba obišao kuće i koga bi našao u kućama od muškaraca koji mogu da idu u džamiju, kaže, zapalio bi njihove kuće ali kaže sprečavaju me žene i sprečavaju me, kaže, nemoćni koji ne mogu da idu u džamiju i ona djeca koja nisu obavezna u džamiju. To je stanje muškaraca naspram mešćida. Druga stvar, kaže Allahu, poslanik sallallahu alaihi sallam, ovoj ženi, ovoj sahabijki, kaže, tvoj namaz u svome mešćidu je, kaže, vrijedniji od namaza u ovome mešćidu. A namaz, kaže, u tvojoj kući je vrijedniji od namaza u tvome mešćidu, mešćidu tvoga naselja. A namaz u tvojoj sobi, upravo mi danas pričamo o ovim pravima, da ona ima svoju sobu, da ima pravo na svoju sobu. Kaže, namaz u tvojoj sobi, to je ta spavača soba njena, kaže, vredniji od namaza u tvojoj kući, općenito kući, uopšteno u kući. Drugo pravo koje je <clears throat> Nasr Muhammed spomenuo jeste da kaže čovjek ima obavezu i ženu pravo da je podučite islamskim propisima. Kao što je abdes, kao što je namaz, kao što je zekat, kao što je post, ako čovjek nije u stanju, onda ju mora obezbijeti, omogućiti da je, da neko drugi poduči, normalno u skladu sa islamskim propisima. Ženu će podučavati žena, muškarca će podučavati muškarac. Ili ženu će podučavati muškarac, znači iza zastora, onako kako je islam propisao. Treći, <clears throat> treća, da kažemo, obaveza muškarca ili pravo žene u odnosu na njenog supruga jeste da je hrani halal zaradom, i vidite ovdje, kad ulema red, reda prava, najčešće ili naj, da kažemo uvijek e, na prvo mjesto stavljaju ono što je duhovno, ono što je vjersko u odnosu na ono što je tjelesno. I zato je spomenuto prvo da je čovjek poduči islamskim propisima, pa tek onda da je hrani halal zaradom. Hrana je, da kažem, nešto što je tjelesno, što je kratkog vijeka, čovjek živi i umri, ali njen vas će ostati do, do kraja, ostaće do, do, dok je, znači, ne samo dok je života na ovom dunjalku i dok je da kažemo, čitavog njenog života vječno ostaje. I zato uvijek onaj, ju dimure ili prvo, na prvo mjesto stavljaju to što je duhovno u odnosu na ono što je tjelesno. I oni kaže zato da je obaveza muškarca ili pravo žene da je hrani halal zaradu. Ovo je tema jedna posebna, ona se može na, na, na širi i način objasniti, međutim zbog, zbog našeg vakta mi ćemo skratiti. Četvrto pravo koje je Nasred Muhammed spomenuo jeste da kaže muškarac ne čini ženi jer ne čini nepravdu. Od te nepravde ima, ima je Allah samo zna koliko, koliko muškarci žine, čine nepravdu ženama i koliko vjernici čine ženama <clears throat> nepravdu. Mi smo svjedoci, nekad lično, nekad u, u poroci, nekad u, komšiluku, nekad u rodbini našoj smo svjedoci da stvarno muškarci čine ženama nepravdu. Ja bih zaokružio ovu nepravdu kako je da je definišemo jeste upravo da musliman ne smije da čini ni svojoj ženi, ni svome bratu ono što ne bi volio da njemu neko čini. E na taj način će se sačuvati da kažemo nepravde prema ženi. Ili još jedna stvar, kada čovjek radi i ima problema na, poslu, ima problema da kažemo u društvu, taj problem ne smije da ga donese u kuću sa, svojom ženom i sa svojom porodcu, mora da ga ostavi izvan kući. Ne smije žena da ispašta njegove probleme. On to mora ostaviti, mora mora naći znači, načina da, da te probleme ne, unosi u kuću i da žena i djeca ne trpe njegove probleme, njegove lične ili privatne probleme, gdje ona ne može apsolutno da mu pomogne, jer će samo sa tim odmoći, odmoći svoje ženi. Peto pravo ženi naspram čovjeka, kaže, jeste da čovjek mora da osaburi na prigovoru žene. Ovo je malo čudno. Malo je čudno, znači, mi smo, da kažemo, takav... Eh, <clears throat> naš je onaj temperament prema ženama, ne bi se mi mogli strpiti da žena nama nešto kaže, bit će bijena, ili će na kraju krajeva neće moći neće moć pričati, jednostavno zaustavimo i da pričamo. Međutim, vidjet ćete iz, iz Selefa, odnosno iz naših prethodnika, prethodnika, dobrih prethodnika, da su se oni strpili isto u ezijetu, odnosno u prigovoru žene i u podizanju glasa žene naspram čovjeka. Jedan od ashaba je došao Omeru krenuo je Omeru radijallahu ta'ala anhu da se požali na svoju ženu kako njegova žena njemu prigovara i kako ona na njega galami, kako ona diže glas na njega. Međutim, kada je se približavao Omerovoj kući, Omeru radijallahu ta'ala anhu, a u to vrijeme je bio halifa, bio je vođa svih muslimana, jer je umro poslanik sallallahu alaihi sallam, i Abu je umro, i on je bio halifa, bio je namjesnik, odnosno bio je vođa svih muslimana, vođa islamske države i svih muslimana u to vrijeme. I dolazimo, dolazimo jedan obični čovjek, jedan ashab radijallahu ta'ala anhu, da bi se poželio svoju, na svoju ženu Omeru radijallahu ta'ala anhu. Međutim, kako je se približavao kući, čuje on neku galamu, neku... Ton je povišen, od žene, od strane žene. Međutim, Umu Kulthum radijallahu ta'ala anha, ona je galamila na omeru radijallahu anhu i prigovarala Omeru radijallahu anhu za one stvari koje on njoj uradio, što njoj nije bilo odgovaralo. Ovaj ashab kad je došao pred vrata, čuje, čuvši to što je Omer doživio i htio da se vrati. Šti kaže, Omer, šta, je, šta te je što si došao? Kaže, ja mu'minin, ja došao da se poželim na svoje žena, tvoje stanje, kaže, isto koji moje. Mislim kaže Omer radijallahu anhu, kaže, ja se strpim sa svojom ženom, kaže, iz pet razloga. <clears throat> Prvi razlog je, kaže, moja supruga je štit između mene i, moje, i, i Znači štit između mene i džehennema. Kaže, moje srce se smiri, kaže, od harama. Jer mi dobro znamo da svaki muškarac ima potrebe za, za ženama. To Allah smo stvorio čovjeka tako. I on kaže, razlog što, se ja, što ja njoj dozvolim da ona diže glas na mene i da mi prigovara jeste ja ne uzvraćam na taj njen prigovor i ne ušutkava je na, njen, prigovor, jeste upravo kaže što ona zna, štiti između mene i ženama. Kaže, moje srce se smiri, kaže, od harama sa njom. Drugi razlog, kaže, ta žena, ta moja supruga, ona je, kaže, ona, ona je, kaže, rizničar moj. I ona kaže, čuva moj metak u mojoj sudnosti. I dobro znate, onaj koji ima i ne može tek tako da krene naput, da, nije možda postavio čovjeka koji će čuva taj imetak. A da bi postavio tog čovjeka moraš mu platiti nadoknadu. On hoće da kaže, ona je rizičar, ona čuva moj metak bez nikakve naknade i ona ima pravo, znači, da nekad meni prigovara na ono što, što joj nije po Treći razlog, kaže što se ja strpim sa svojom ženom, <clears throat> jeste, kaže što je ona, ona koja čisti meni, koja čisti meni odjeću, čisti moju kuću, a nikakvu nadoknadu ne uzima za to. Četvrti razlog jeste, kaže, ona je lavica. Subhanallah, kako je on ju opisao svoju suprugu. A to su bili, vi dobro znate koji je bio Omer najžešći da kažemo i, i, i u džahilijetu prije Islama i u Islamu je bio isto žestok. Možemo se zamisliti i možemo mi zamisliti čovjeka koji je toliko žestok da on tako svoju ženu opisuje. On nije opisivao nikakvim, da kažemo, opisima koji nisu dozvoljeni. Ovo je sve dozvoljeno da čovjek opisuje svoju ženu. I on je opisuje, kaže, ona je lavica, ona kaže, čuva moju djecu. I kaže, i to je jedan od razloga što hoću da se i moram, hoću da se strpim onaj, kod svoje žene i neka mi prigovara. I peti razlog, kaže, ona je ona koja meni gotovi, koja mi sprema hranu, koja hrani i mene i moju djecu. Međutim, ovaj ashab kad je čuo ove stvari, pa kaže, subharala, moja je žena ista, <laughs> kaže, koji tvoja žena. Pa kaže, ja ću se zbog tih razloga, kaže, isto da strpim, neću da se bunim neću da se bunim, znači, kod svoje žene i neki ona na mene galami, neki prigovara. O sallallahu ala nebina Muhammedin ala alihi wa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد بعد Drugu stvar što sam ja htio <clears throat> danas da skrenem pažnju jeste mi smo dobro i često puta čujemo prava naših roditelja koji, koji naš, znači, koja naši roditelji imaju kod nas djeci. <clears throat> I to je pravo ogromno i svaki musliman ne smije igrati sa tim pravima jer je Allah subhanahu wa ta'ala znači on spomenuo širk koji je najveći grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala i odmah neposredno poslije širka je spomenuo kao najveći grijeh o kuhul odnosno neposlušnost djece prema njihovim roditeljima. I o tom se često puta spominje. Međutim, ono što ja hoću danas isto da vam skrenem pažnju, jeste <clears throat> upravo da i naša djeca imaju pravo, jer mi smo otprilike, većina nas je oženjena, imamo, imamo djecu. I moramo se i mi kao roditelji, moramo se ponašati u skladu sa islamom i naša djeca imaju pravo, imaju pravo kod nas. Ja ću ovo skratiti <clears throat> iz razloga zbog vremena. ću jedan primjer gdje kaže Allah, odnosno u vrijeme Omera radijallahu talanhu, dolazi čovjek Omeru radijallahu talanhu sa svojim sinom i kaže Amirul Mu'minin, kaže ovo moje dijete je, kaže neposlušno prema meni. Pa Omer rekao radijallahu subhanallah, kaže za smije dijete da bude neposlušno prema svome, svome, svome roditelju? I onda je počeo Omer radijallahu anhu da spominje ovom djetetu, da spominje prava roditelja kod, njihove, njihove djece. Međutim, ovaj dječak, ovaj, ovaj, momak, je prekinuo Omera radijallahu anhu i kaže Amirul Muhminin, kaže, da li djeca imaju pravo kod njihovih roditelja? Kaže, jeste svakako. Pa kaže, koja su prava djece naspram njihovih roditelja? Kaže Omer radijallahu anhu, prava djece su da otac Znači, prije, rođ, rođenja tog djeteta, subhanallah, i to su teme koje se mogu pričati, znači, u više, znači, onaj desova, u više, hodbi. Ne mogu se one objasniti za jednu hodbu, ali mi ćemo pokušati da, <clears throat> da objasnimo neke stvari. Kaže Omer radijallahu tada ono, kaže, pravo djeteta kod njegovog oca, kod njegovog roditelja jeste, kaže, da mu izabere majku čestitu. Majku muslimanku. Znači, znati odgojiti, znači, dijete. Znači, prije njenog, njegovog rođenja, prije rođenja djeteta, čovjek mora da pazi onaj na to dijete, kako će dijete biti. I kaže, upravo pravo djeteta jeste da mu otac izabere majku čestitu. Kaže, drugo pravo jeste da mu nadje lijepo ime. I treće pravo jeste, ovo, on je samo u ovome, da kažemo, navratu, navratu spomenuo tri prava, ima više prava. Mi ćemo se ograničiti danas na ova tri prava, pa kaže, treće pravo jeste da kaže dijete ima pravo da ga njegov otac poduči knjigi, knjizi, da ga poduči Koranu, da ga poduči propisma vjere. A kaže ovaj, ovaj dječak, ovaj momak, kaže, vidi, vidiš, kaže Emiru Muminin, kaže, moj otac, niti, je, kaže, niti mi je, kaže, izabrao majku čestitu, kaže, on je <clears throat> oženio se sa jednom crnkinjom, robinjom, koju je kupio za 400, kaže, dirhema. A u to vrijeme robinje nisu, ona, nisu bile obrazovane, nisu mogle da poduče niti da obrazuju svoju djecu dalje. I kaže, nadio mi je, kaže, ružno ime. Nadio mi ime džal. A džal u prevodu znači slijepi miš. I kaže, treću stvar, kaže, nije me podučio ni jednom ajetu iz Kur'ana, iz, iz Allahove knjige. Kaže, Omer radijallahu anhu, krenuo se prema ovom čovjeku. Kaže, ti si se prije ogriješio prema njemu nego, nego što se on ogriješio prema tebi. I kaže, idi od mene. Nemoj da tražiš svoje pravo nikakvo. Nemaš ti pravo kod tog svog djeteta zato što nisi ti dao njemu pravo njegovo prije nego što on tebi treba tvoje pravo da da. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti mm, u ovoj vjeri, na u službi ovoj vjeri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će ispravno shvatiti ovu vjeru i koji će ustrajati u ovoj vjeri. Vjerujte koliko god čovjek bio u vjeri i shvatio vjeru. Molite Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam morio, Allaha gospodara svjetova i najčešća njegova dova je bila Allahuma ja mu kalibel kurub, wal absar, O ti koji okrećeš srcima, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Vjerujte, nije bitno koliko čovjek dugo bude u vjeri, nego je najbitnija stvar hoće li čovjek umrijeti u toj vjeri. Jer onaj ko umre u vjeri, blagoli se njemu. Nema <clears throat> razlike i nije velika stvar da čovjek dugo bude u vjeri, nego je najbitnija stvar da čovjek umre u vjeri. Da čovjek umre u, u shvatanju Allahove, knjige, u Allahovog, znači Allahovog zakona, Allahove, Allahovih propisa, Islama. Jer to, će, je ono što će čovjek ponijeti sa sobom. Čovjek, bilo je ljudi koji su dugo bili u vjeri, ali je pretekla njihova knjiga pa su uradili dijelo od kufra, ono što približava Henom i što uvodi u džehennem, pa su ušli u džehennem. Bilo je ljudi koji su radili od dijela od stanovnika džehennema, pa je Allah dao, pa je njega, njegova knjiga pretekla, pa je radio, počeo da radi dijela od stanovnika džehennema, od stanovnika dženneta, pa je ušao u džennet. I zato je najbitnija stvar, <clears throat> ja apelujem na to da molite Allah subhanahu ta'ala i da mi svi zajedno molimo Allah ta'ala da ustrajemo u ovoj vjeri, jer niko ne zna eđel. Niko ne zna kad će znači smrtni čas doći i to je ono što, a mi živimo u tako onaj <clears throat> čudnom vremenu i čudnom okruženju gdje, <clears throat> da kažemo, ti poroci nas okružuju i svi nas pozivaju ti poroci nas pozivaju znači, da ostavimo vrijednosti vjere. I blago li se onom ko danas održi vjeru? Blago se onom danas ko umre u vjeri? Blago li se onom ko danas umre na beš, baš, beš vakatu, namaza? Blago li se onom, jer to je ono što će, što će znači, onaj, nagrađivati na sudnjem danu. Neće nagrađivati nas za naše kuće, za naša auta i za naš dunjalog. Sve ćemo mi to ostaviti našim potomcima. Ja molim Allah subhanahu da nas učvrsti i nas usmrti, a on zadovoljan sa <clears throat> اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي